Evariste Nziko Banyanka François Kimana ari buhinga bw'ivyuma turi kuwa kane gerekezo ya 20 ukwezi kwa kane mwaka 2017 umwanya makuru mu Kirundi duhera ku ngo nkuru nkuru ziyagize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero nkuru nziza teraka mugwaruka kwirinda abarukwegera mu kabi bakijukira nyabona ibikorwa by'iterambere ibyo yavuze igihe ko yugurura ibikorwa ihuriro nako ibikorwa by'ihuriro yugaruka hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega umukuru w'igihugu cy'u Burundi hano rugwaruka kwirinda basesanguyoze nico cyose giteye ku binini ndero kavukira ishingiye ku mico ahubwo ngo rugwaruka nigwijukira ibikorwa by'iterambere ivyo Petero Nkuruziza bivugiye mu ntara gitega aho yariko yugurura kuri uyu wa kane ibikorwa by'ihuriro ry'ugwaruka radio isanganiro yarungitse ari gitega Pascal Nyankunze ntihagire n'umwe muri mwebwe tuzokumva aganya ngo ziranyazwe ngo ko bamwe bitwa abagiraneza baduteye akagere ibintu bigiye kuyangara humura muhumurize n'abandi imana yarahezaga burundi ibuha ibihe byiza aho imvura n'izuba bibisikanya bigatuma umwimbu wiyongera igihugu ahanini batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bagashobora kwikenura no kwiteza imbere n'akari ngo imana igutera amapfa ikakwereka aho uzosubira umukuru w'igihugu ahanura ugwaruka kwirinda ivyo byose bisubiza indero ndundi inyuma nimukomeze urukundo hagati yanyu mukuzuzanya ntimube nka wa mwana babwira bati kubita umwansi agakubita uwo basangira muririnda icyo cyose giteye kubiri n'indero kavukire ishingiye ku mico imigenzo n'akaranga by'abarundi ubuhumbu amareresi y'ibiterasoni inyifato inyambaro bitabereye umurundi n'ibiyobyabwenge mu bigira umuziro muri iryo huriro ry'ugwaruka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama bamenyesheje ko hagiye gushigwaho ibanki y'ugwaruka mu ntumbero yo guteza imbere imigambi yagwo pasikari niyo yankunze turamukengurukiye tuvuga ibya politike umugambwe emerse rurenzagemero urakenguruka kw'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka afurika y'ubuseruko bazokorana ku igenekerezo rya cumi rusama bakiga ikibazo Burundi ibyo ntibishyikirizwa na eric Burundi umuvugizi w'uwo mugambwe kubwiwe ngo ntacubuza ko mu kwezi kwa gatandatu abarundi bo babageze kumwumvikano mu gihe ho gushaka tumwumvirize yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Charles Makoto bwa mbere hoho mugambwe mbese ngemero twe turashimye ko naho byatebye abakuru b'ibihugu b'aka karere ka afurika y'ubuseruko batebye bakikubita agashi kugira ngo iyo nama ibe bahure mu byo twiteze rero twifuza ko bwa mbere hoho e, bo kwakira raporo itangwa na mukapa kuko yaragerageje byashoboye byose aratuma ko inshuro zitari nke baba batavuga rumwe na leta baba bari muri leta nico gituma rero twibaza yuko yobanza akashigikira iyo raporo ya mukapa hama bwa kabiri twibaza twifuza kandi ko buhanura iyi leta nayo kuko yagumye yiteza utunyoni yanga kwitaba ibiganiro ubu rero twifuza yuko bakagondoza iyi leta byanse mbere bagafata n'ibihano kuko mu twarabonye ko abanse kuganira abakuru b'ibihugu b'akarere iyo babishatse biraheza bigakunda bagashyiramo ibihano bafatiye igihugu naho turi mu bukene naho turi mu bigoye turifuza tubika umukanda mugabo kugira ngo amahoro ashobore kuboneka mu gihugu turi muri ivyo biganiro kwezi kwa gatandatu niryo hangiro umuhuza yari yihaye kugira ngo azobe yashyitse ku masezerano mbega mwebwe muri MRC mbona iryo uri zo kubahirizwa twe turabyizeye byose biva kuri bakuru b'ibihugu nyene hamwe bufata ingingo zo gushyigikira umuhuza Mukapa na Museveni twe twibaza ko naho yoba amezi abiri bishoboka ariko rero hako biba bimwe bavuga ngo imbwa yarihuse byari bihumye bisaba ko hongerwa ku kwezi canke amezi abiri ku bwacu nibisanzwe gikuru nicovamo Isa uruganiriro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri muri studio za radiyo isanganiro amakuru twabateguriye avugwa kuri uno mutaga arabandanya dutandukira avugwa mu by'ubutunzi ishyirahamwe pariseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo ngo rirafise amakenga ku bitigiri by'amafaranga ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi giheruka gushikiriza ko chatuje muri amezi mezi aheze faustin ndikuma na rongo iryo shyirahamwe aratangazwa no kubona oberi ivuga ko umwimbu wiyongereye muri kino gihe hari ubukene mu gihugu Faustin Kumana uwo mwimbu uba wiyongera gute kandi turabye dufate nk'akariro nko mu bihumbi na cumi na kane aho twita ko twari muri situation normale ugasanga nka rosete ijanye na impôt sur avec le commerce ugasanga ari mu miliyaridi mirongo itanu na zitandatu mugabo ugaca usanga bavuga ati baronka imiraridi mirongo icyenda akimvira ati none ubu hari ingorane mu kuronka amadovize yo kwinjiza ibintu mbega abantu ubukene buhari bwiyongere kugura ibintu atikumbure bitiyongera cyane domande interiere abanyagihugu ati niho baca bahera ati none izo uwo mwimbo uba uri ko wiyongera gute kubwo warongoye ishyirahamwe pariseme ngo kugira bimenyekane ko ata kinyoma kirimwo ngo ni uko umushyikiranganji w'ikigega cya leta yoza arashikiriza icegeranyo cy'ingena ayo mafaranga avuga ko yatojwe yakoze ndetse na oberi kemera abagenduzi bakagenda gusuzuma ingene ikora ubunyene dusubire twumvirize Faustin Ndikumana kugira umuco rero ucubandanya nuko raporo isoka ku mezi atatu yerekana umwimbu winjiye n'ingene wakoze isubira igasohoka uko ntibyumvikane ingene uvuga yuko amakuru aduga nk'uko wari witeze mugabe icegeranyo c'amezi atatu atatu gisohoka cerekana amahera yakoze ibiki mbega ingurane leta yakagenda igenda imeze gute amahera ari kuri konti ya trésor public angana gute ibyo byahora bisohoka kera bikabaca bihagarara kandi ibyo bisabwa n'itegeko rigena ingana amafaranga ya leta akoreshwa umushikiranganji wega ca leta ahamagarirwa ku mezi atatu atatu raporo mbere akaja kuyisigura mu nama amateka hanyuma ikindi naco ni umuco kuko de konte ibikora ku izina ry'inama mateka nga insipezo generale do leta ibikora ku izina rya executive urwego w'umukuru w'igihugu uvuga ati menye mantite publique biriko birakorerwa amajwi ya Faustin Ndikumana tukaba twakesha mugenzi wacu Joseph Nsabi abandi tukivuga iby'ubutunzi kandi ikigo gitororokanya amakori n'amatagisi OBR kirahakana ko atari cyo catumye haba ubukene bw'igitoro ibujumbura n'ahandi nk'uko byamenyeshejwe na Daniel Mpitabakana umuyobozi ajejwe igitoro kuri uyu wa gatatu OBR bicishije ku buhinga ngurukana bumenyi bwa Twitter ivuga ko atavyuma vyabo vyo kwegekwa ko iryo kena isanganiro amakuru ajanye n'umutekano mw'ibaraba nabibwiye mu ncamake yano makuru ko abantu batatu harimo umukuru wa segiteri mugira muri zone mugira komene Kanyosha bapfuye kuri uyu wa kane mu gitondo biturutse ku isanganya ry'imodokari ku ibarabara ryitiriwe Pierre Ngendandumwe hafi y'ishure Arc-en-Ciel uwo mwana ngo yazize ko yishuje se joseph niyo nzima amafaranga ibihumbi itatu n'amajana atanu uh, yari kari kamuguranye acamurengera ko n'amahira acapfa bukeye ku isaha zibiri muhiriwe nyene gukora iryo kosa wari mu minwe y'inyamira y'inyamiramabi hari haciye nk'indwi umwe imwe gusa umusore wo ku mutumba kabere muri iyo komine nyene yishe mu gisagara cya bujumbura cyarononekaye kubera cyakuwe muri bya byuma bikanyisha kikaba bikaba bivugwa ko nabo bikaba bivugwa na ko nabo mu muryango w'uwo yapfuye bamenyesha ko kuri uyu wa kane bari bagiye kumutegura kugira ngo baje kumufana iteka baca basanga umubiri watanguye kononekara uwo muryango ugasaba ko ababikoze bohanwa ariko mu buyobozi bw'ivyo bitaro bavuga ko ngo bavyumvikanye n'uwo muryango n'inkuru tubaza ari dandayikeza Uwo muntu yapfuye bamushikanye mu buruhukiro rw'ibitaro by'umuganwa Rudoviko gwa Gasore mu gitondo cyo ku munsi w'Imana abo mu muryango wiwe ni kuri uno munsi wa kane niho bari baje kumutora ngo bamufubane iteka basanga aho bamushize twebwe twatuje tuje gutora umuvyeyi wacu yapfiriye ngaha no munsi rero twatuje kumufuba twamushyize muri morgue twamushyizeyo neza turabona yuko bamwinjije hanyuma turataha twebwe twatugarutse nk'abandi bose bagaruka kuraba ikiziga cabo kugira ngo bagishingurane iteka muca musanga byifashe gute jewe nijashitse ubwa mbere kandi narimwe n'abantu bamuzanye ubwa mbere nshitse ngaha usanga la chambre twamushyizemo iruguruye umwe mu bana buyo yapfuye avuga ko bafise amakenga yuko akumba bari bamushizemwo ko bakatakora bamukoreye rero twasanze ari umuntu yononekaye cyane firigo bavuga ko yapfuye yapfuye kera cyane ishobora no kuba twamushyizemo idakora mugabo umunsi two tumushaka twabona ko yaka rero twe tumukuye twasanze ari umuntu yononekaye cyane udashobora gukura impuzu byasaba yuko uwo muntu bamudezinfekta ni nk'umuntu baba bashyize hanze nyene agapfiraho ibi ni ibintu rwose bitubabaje kandi twibaza yuko bitekerezwa guhanwa umuyobozi w’ibyo bitaro abicishije ku munyamabanga wiwe yatumenyesheje ko batoreye umuti ikibazo cy'uyo muntu yari yashyizwe mu buruhukiro bw’ibyo bitaro arakoze arinda ndayikeza amakuru tubateguriye arabandana turi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine muri studio za radiyo isanganiro umukuru w'igisagara cya gatandatu muri komine gihanga intara bubanza yarahagaritswe mu mabanga yarajejwe muri ino ndwi niragira alexandre yagirizwa ko atashoboye kurangura mabanga yarajejwe ngo kuko ari n'umufundi w'indimo muri icyo gisagara ayo mabanga abiri ngo ntabangikanywa nk'uko biboneka mikete ikete rimukura musitanteri w'iyo komine yandikiye buramatari ekana abanyumba kumi cumi n'abiri bo mu gisagara cya kane cy'iyo komine nyine nabone barahagaritswe mabanga bajejwe kuko ngo batashoboye gukora akazi kabo nk'uko bya bazategerezwa nari nabibabwiye mu ncamake y'ano makuru ko inama nshingamateka yatoye kuri wa gatatu kuri uyu wa kane abantu icenda bagiye guserukira Burundi mu nama nshingamateka y'akarere ka afurika y'ubuseruko batanu muri abo n'abaturuka mu mugambwe snddddd babiri bo mu mizero umuporona umwe hamwe n'umwe wundi wo mu bwoko bw'abatwa hari n'umwe mu bashinga hari umwe na mu bashinga amateka yemeza ko amatora atabaye nk'uko yategerezwa kuba hano muri studio ndi kumwe na Leonce yo bitariyo yavuye reka tugire ku muri iyo nkuru ku bashinga ijana na cumi bitavye amatora ijana n'icenda bose baremeza abo cenda mu gutora bashira amaboko hejuru bisabwe n'urongoye inama nshinga amateka Pascal Nyabenda Fabiano eh, Fabiano Banjijanino nawe ati ubwo buryo sibwo akabivuga afatiye kuvyo ngo yazindutse asoma mu itegeko rigenga inama nshinga amateka reglement d'ordre intérieur mu gifaransa ubwo buryo bwo gutora buri mu wa mirongo irindwi na rimwe na mirongo irindwi na kabiri iyo nayo ivuga yuko mu gutora ibintu by'amanominasiyo bagira vote sokre nagira nsaba ko twokoresha si uko ayo mategeko tutayazi honorable fabien mugabo tujuru tuze wame wibuka ko la pleniyeri souveraine igihe bibaye ngombwa ubwo buryo budakoreshwa kubera tuba twabarungikiwe n'imigambwe iri hano nabibabwiye uwo vuga uti jewe ntaho mpagaze muri iyo migambwe yose niho novyemera mugabo nimba ufise aho uri jewe ribaza yuko uwo dutunga bahavuye batora uko byasabwe n'umukuru w'inama nshingamateka mu gushira amaboko hejuru abagiye guserukira Burundi mu nama nshingamateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko babwirizwa kutaba basasa mu nama nshingamateka y'igihugu baserukira nk'uko kandi bataba bari muri leta batatu muri bo babanje gutanga imihoho mu nama nshingamateka y'u Burundi hariho n'undi umwe yaheruka gusubirizwa muri leta leonsiyo bitariho tubandanye n'ano makuru n'igisata c'indera abanyeshure bo muri kaminuza nderabigisha Enes bandikiye urwandiko inama nshinga nshingamateka aho bayisaba kugira ico iterereye kugira haba ibiganiro vyo gutorera umuti kibazo c'uburyo bushasha bwo gutanga agafashanyo bourse mwikete banditse abo banyeshure basaba ko bagenzi babo babiri baheruka kwirukanwa borenganurwa bagasubira ku ishure bagasaba kandi ko igikorwa ibikorwa nako byakozwe mu gihe batari ku ishuri mu mirimo yo byose ubigwamwo bakiyemeza ko bagiye kubandanya bakurikirana ikibazo cyo gutanga agafashanyo ka boxe bagiye kuba kagiye kuba nako ingurane biciye mu biganiro turangirize ano makuru mu ntara c'ibitoke umukuru w'umutumba gabiro ruvyagira komine rugombe intara c'ibitoke azwi ku izina rya niyo nkuru Benwa amaze iminsi biri mu gasho k'igipolisi ca c'ibitoke uwarongoye umutumba yagirizwa gukorana n'abasuma uh, no kurya igiturire mu zo gukingira ikibabo basuma akaba afunganywe n'abasuma batatu abanyagihugu barashima ifatwa ryiwe kuko bari barabuze ukuntu yoshengezwa kuko bamutinya bagasaba ko yohanwa iby'akarorero kugira n'abandi babonegweho kugira ngo n'abandi babonereho abajejwe intwaro muri iyo komine bamenyesha ko badafise ico babivuga ko kuko ari mu mirimo y'ubutungane bagasaba ubutungane eh, kumukurikirana tukiri muri iyo ntara nyene ya Cibitoke wundi mukuru w'umutumba azwi ku izina rya Mbonankira Wilson wo ku mutumba Mahande komine Murwi yafashwe jo ku munsi wa gatatu n'igisirikare yagerezwa ku butare mu gitara c'uwo mutumba bikavugwa ko yoba yabifadikanije n'icegera ciwe kuko yaciye ahunga umustanteri w'iyo komine Ciza Joseph amenyesha ko ya, ko yafashwe kumvuza amatohoza ngo nibasanga yagirwa ico caha azohanwa vy'akararo hisunzwe amategeko naho amakuru tuba tubateguriye avuga ko n'umurango aciye arangirira ariko kuba dufatiye mu nzira reka tubibutse ngo nkuru nkuru zari ziyagize umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza atera akamugwaruka kwirinda abarukwegera mu kabi bakijukira nyabona ibikorwa by'iterambere ibyo yabivuze kuri uno wa kane igihe yari ko yugurura ibikorwa by'ihuriro ry'ugwaruka hariya ku murwa mukuru w'intara gitega mwabyumvise muri ano makuru nayo isanganya ry'imodoka riyunguruza abantu ibakura mu gisagara ca Bujumbura ibadugana ikiriri